de Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports, <clears throat> perdó, 97 nit. Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.0. Ràdio Més Treball en redacció de Salva Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en les aplicacions per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn, com la 97.7 ràdio i a la nostra web, la 977.com. I que més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, la pregunta que estem fent avui és, eh, eh, que eh, la pregunta que estem fent avui és heu perdut la fe en el València ja esta temporada? És la pregunta que fem. Heu perdut la fe en el València esta temporada? arroba esports 97 avui. Eh, 97 dit. Eh, <clears throat> perquè el 2-0 d'avui, més que cabrejar, que també, eh, acollona. Sí. La derrota d'avui mostra un equip que vaga cap a enlloc en la Lliga. Què vos vaig a dir que no picat ja? 8 jornades sense guanyar. Des de Vigo el València no suma 3 punts no atacada. <clears throat> I això significa una sola cosa. Les coses s'han fet molt malament i no estan fent-se millorar ara. Si el València és incapaç d'aguantar el tipus davant una Real Societat sense llarrament de ni és que fallen moltes coses. Centrant-se en el que n'hi ha a hores d'ara, a lo d'avui, a lo que està jugant l'equip o estar on està, fallen jugadors i entrenador. Eixina, Claret i Raset. Quan en aquesta sintonia vos contaren ja fa molt de temps com arrencar el cas Negredo, que avui és qui menys culpa ha tingut de la derrota de la noeta, ja digueren que darrere de la impopularitat dels, de les lamentables decisions de Nuno, els futbolistes vivien molt tranquils. Això es va valdre moltes crítiques. Nuno ja no està. I la realitat és que, excepte Jaume, Cancelo i els vuit gols de Paco Alcácer, no hi ha cap futbolista en aquesta plantilla que estiga donant la cara i siguem mereixedor d'anomenar-se jugador de València ningú està donant la talla. Alguns se pregueren l'estiu, altres se pregueren després de renovar i entre tots estan llançant a pedra la temporada. La temporada que havia ser la de la confirmació del projecte de Meriton està siguent un total i absolut fracàs. Per part de la propietat i, consiguentment, de tot el que engloba el València. El parche una volta estava fora en no va ser Gary Neville, un tècnic que no havia entrenat mai. I això es nota. Perquè l'experiència compta en qualsevol ofici i en l'entrenador no anava a ser menys. Avui, en la segona part, Eusebio Lía guanya la partida tàctica entre l'Eli més partit al centre del camp. Neville analitza molt bé els partits en roda de premsa, però en els plantejaments encara està verd. Posar un novato al front d'un equip com el València té uns riscos i ho estem comprovant. <clears throat> a mi, Gary Neville, sincerament, me cau de categoria. Me encanta sentir-lo. És simpàtic i amable. Però, de moment, només li ha guanyat en Copa al Baracaldo i al Granada. I això és la punyetera realitat. I la propietat. Està clar que el València li deu la vida a Meriton i els diners invertits perquè el València no desapareguera o entrarà en causa de dissolució. Han comprat el seu dret a tindre les mans lliures per a fer el que consideren. Tant com jo tinc la meva llibertat de criticar-ho si no m'agrada el que veig. Si volen un equip jove, que no venguen la milonga de fer una, un gran equip, perquè les dues coses no són compatibles. Si l'equip és jove, és perquè ells han volgut. Si Mendes ha fet un desastre d'equip, és perquè Meriton ha volgut. Si diuen que no van a fitxar perquè donen per tancada la inversió en esa temporada, és perquè volen que així siga. Però quan caiguen uno, pararen de revisar el model de negoci. I esta és l'hora en què l'equip continua sense director esportiu des de l'eixida de Nuno ni té pinta que vagin a anomenar-ne un. I si és així, no cal anar a Salamanca per a concloure que l'equip continuarà, perdó, <clears throat> fent-lo Mendes. Ja me diran si se ara en gener qui hauria de prendre les decisions. I ja veiem lo bé que ens ha anat en guany en mans del superagent portuguès. La propietat demana paciència. No sé fins i tot si tindran alguna cosa de raó en el plantejament global del projecte, és possible. Però en la curta distància vuit setmanes sense guanyar no les aguanta cap equip ni cap afició. Desgraciadament, l'aficionat ja mira més cap a baix que cap endavant en la taula classificatòria. I això, torna a dir, acollona, perquè aquest equip ha demostrat que no té caràcter per a baixar al fang, a trencar-se la cara i jugar-se la vida. Molt en contra d'això. Propietari, entrenador i futbolistes, poseu-se les piles i comenceu ja a revertir això perquè torna a dir, a dir ningú està demostrant fins ara aquesta temporada ser mereixedor de dur l'escut de la rata penada en el pit. Això és el València Club de Futbol, senyors. Algú d'ahir dins ho té que explicar. En anglès, en singapurès o en valencià. I hi ha que dir, i hi ha que dir-los, que la cosa té molt mal color de cara. Comencen a demostrar que poden honrar aquest escut i aquesta entitat, perquè de moment no ho han demostrat, no han demostrat estar fent-ho. I això dol. L'afició no mereix esta afronta ni este patiment. Prenguen nota i peguen un pas endavant, perquè entre processos de venda, nous propietaris, entrenadors soberbis i altres novatos i futbolistes ben pagats i alguns encombrats, així se mos està oblidant que el que està en joc és el València Club de Futbol. I això era l'últim que se tenia que haver oblidat espavilen i tinguen vergonya torera. La de molts aficionats, per exemple, que estan ara en casa fotuts i sense ganes ni de sopar. El valencianisme mereix un equip que dona la cara i, pel vist, ni s'ha construït ni s'està posant remei. Almenys, Ull està deixat de parar de la Champions com a adjectiu, perquè sostint d'aquest discurs no sé si donava més pena o vergonya. Exactament el mateix que la situació actual de l'equip que no sé si dona més pena o vergonya. 11 i 38, les 5 fotos. Enésima decepció. El València cau 2-0 en la noveta i encén la llum roja d'alarma sobre la temporada. Fins i tot Neville ha parat de decepció. Que el partido era, era nuestro. hemos jugado muy bien hasta el último tercio, pero luego no tuvimos compostura en los últimos instantes. la segunda mitad ha sido una gran decepción. La solución no es fichar a Isodio, el entrenador que en mostrando públicamente la confianza en la actual plantilla y existe esta fascinación, ¿no? Sobre todo cada vez que pierdes, que no van bien los resultados, el rendimiento no es el que quiere la afición, pero el fichaje no te lo resuelve todo, que es lo que mucha gente podría pensar. un gol de merda se s'ha qualificat Mustafi el primer gol de la Real i després ha afegit que les pròpies errades han acabado de matar equipo Creo que después del primer gol que nos han marcado, que para mí era un gol de mierda, cuando ya eh, te meten un poquito atrás, luego te hacen un gol y luego hemos perdido muchos balones en el centro campo. Eh, con, nuestros errores ellos eh, han hecho eh, su partido. Em, significa que hemos hecho bastante bastante mal en la segunda parte y Tres punts de la victoria granota contra el Rayo y Rubi diu que objetivo es avanzar a tres equipos en la clasificación en el que queda de temporada. Es decir, yo lo veo, lo quiero ver el vaso medio lleno y no me planteo puntos de final de temporada, sino que tenemos que adelantar a tres equipos y volvemos a estar un poquito más cerca de lo que estábamos antes de este partido. que continúe la festa. 26 de 26 en victoria contra el Moraván Candorra de Valencia Vázquez en un partido durísimo, 78-86, en protagonismo del francés Dio en último cuarto. 11 i 40 arranca Esports 97 dit que estem fent eh, la pregunta en el nostre Twitter arroba Esports 97 dit i és heu perdut ja la fe en el València Club de Futbol aquesta temporada 11 de la nit i 40 minuts eh, fem una pausa i entrem de seguida a parlar i a dir i a analitzar que hi ha molta tela que tallar en este nit des de la, ara i fins a la una Esports 97 dit fins a la una de la matinada Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes. Vale, ya vendré otro día. MiriWen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 11 i 41, derrota 2-0 en la noeta, amb eh, un València que la primera part no ha estat malament, amb la intenció de Neville anar per el partit, com hem vist en l'11 inicial, però que en la segona part han manejat tàcticament els seus peons Eusebio Saquistan, li ha guanyat la partida tàctica al València, ha desaparegut el mig del camp del València Cui de Futbol i la Reial ha acabat per ser millor que el València Cui de Futbol i per endur-se el partit. Vuit setmanes, vuit jornades sense guanyar. L'equip a nou punts el descens. Ixa és la realitat. I així ningú pega un pas al front. Ni Neville pega en la tecla només ha guanyat dos partits en Copa, ni els futbolistes demostren ser mereixedors als sous que cobren i a dur l'escut del València en el pit. Ningú està donant la talla. En el València en guany, excepte Jaume Domènec, que avui ha retenut un gol però és el de menys. Excepte Joao Cancelo, que està fent una bona temporada i els 8 gols que du Paco Alcácer, que dur 8 gols en aquest equip és estratosfèric, la resta ningú està demostrant tindre categoria per a ser jugador valencià. València. I a mi el que més m'acollona és que aquest equip, si se fica baix, ha demostrat que no té caràcter per a partir-se la cara en el fang. Són 8 jornades, i encara que fora per vergonya torera i per amor propi, el València no pot estar 8 jornades sense guanyar. El València no pot deixar escapar una victòria davant d'una Reial que venia plagada de baixes. Fonamentalment, les dels dos jugadors més importants, Illarramendi i Aguirretxe. Jonatas, que duia un gol en tota la temporada, ha fet 8 dos en 3 minuts. I si és el València que n'hi ha hores d'ara. Jo no sé si van a continuar amb la idea de no fitxar. Me consta que algú està començant a dir ja igual haurien de plantejar-se fitxar. Però si no van a fitxar, algú té que començar a pegar un criteri dins i a explicar-li coses claretes. Clar, a Ori qui pega el criteri dins. Perquè lo normal és que demà, a lo millor, en, un, en una altra estructura d'equip, pujar la secretària tècnica paterna, se tancaran el vestidor amb entrenador i futbolístic i s'hi explicarà quatre coses. Però com tampoc hi ha director tècnic, pues a veure què ho té que fer. Quincó, Leijun, no sé què hi ha de fer, prendre aquestes decisions. El que sí sé és que torna a dir este equip, el València Club de Futbol, du 8 jornades sense guanyar en la Lliga i que aquest equip està més a prop del descens que de la Champions. Això sí, hem guanyat tallat. Almenys avui, després del partit, ja no s'ha parlat de la Champions com a objectiu, que això ja no se ho creia, vamos, ningú. Però este València ara mateix està en caiguda lliure. I l'entrenador no ha demostrat, més enllà del partit contra Granada, puntual, no ha demostrat de moment donant la tecla. L'equip ha millorat en algunes coses, cert, però l'equip continua sense guanyar. Quan digueren fa setmanes que els jugadors vivien molt com des darrere de la impopularitat que el mateix Nuno, per burro, s'havia creat, no mentíem. Ara ja no està Nuno. I ara els jugadors tampoc donen la talla abans, jo no sé si no volien, però ara si volen, és evident que no poden. I avui la segona part del València ha tornat a ser molt trista. No hi ha un sols líder en aquest equip. Qui ha fet aquesta plantilla, que valen ser Nuno i Mendes, perquè vol el propietari, que ningú oblide, han fet un desastre de plantilla. No hi ha jugadors amb el caràcter suficient per com per a pegar un pas en el camp, com per a pegar tres xillits, com per a aglutinar al vestidor de mà i cantar-les 40. Qui ho va fer? Algú veu un futbolista que tinga més o més aquestes característiques? Jo no els veig. I alguns dels que han vingut a cop de tanonari, l'únic que se miren és el Melic. Per exemple, Enzo i Abdenur. Per cert, Abdenur que va ser lligant els matxos. Que a banda d'altres coses ha de millorar molt el seu rendiment. I no pensar que és la reencarnació de Franz Beckenbauer. Que vaig a lligant els matxos. Però sobretot que vaig a lligant els matxos a l'equip. Perquè cada volta està més a prou de l'abisme cada volta van passant les jornades i cada volta el València dona menys mostres de recuperació global en quant a punts, què és el que compta. Sí d'imatge, vull repetir, la primera part no ha sigut dolenta, però aquest aquí encara li falta molt. Sala Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo Guarans? <clears throat> per dir alguna cosa. Eh, I... Ara què? Perquè són 8 jornades sense guanyar i l'equip cada volta més a prou de l'abisme. Pues ara, Manolo, resta competir dijous davant el Granada en la tornada de, de Copa, superar... Eh l'eliminatòria i replantejar-se probablement eh, objectius, Manolo. Eh, sense deixar de costat la, la Lliga i sense descuidar-se, perquè hi ha una realitat, Manolo, eh, classificatòriament, i és que el València està 16 de l'objectiu de la temporada, que no era altre que ser eh, quart i tornar a ingressar via Lliga en la pròxima edició de la Lliga de, de Campions, sinó que Manolo està a 9 punts del quart de la categoria que és el Llevanturia Esportiva, així que sense eh, descuidar la seva posició classificatòria en Lliga, probablement el, el València tinga que eh, replantejar-se els objectius i tractar de fer camí, de fer eh, marxa i de prioritzar competicions com la Copa del Rei o com l'Europa League. Això és un eh, altíssim percentatge de risc, eh? En un partit roïn te vas fora. Sí però les dades a 16 de ser quart en, no, no, en la eh, Lliga. Jo és que de la Champions que... ja m'he oblidat, jo de la Champions ni, ni ho contemplo. Pues, pues a partir d'ahí eh, tindràs que centrar-te en tractar de ser, de ser Champions via Europa League o eh, ser Europa League via Copa del, Copa del Rei. Per mm. tant, si estàs en terra de ningú, que és el que tots intuïm des de fa un parell de, de setmanes. Era vital la setmana passada, Manolo, duels davant el Villarreal, duels davant el Real Madrid, al final un punt de sis. Era fonamentalment el partit de, era fonamental el partit d'avui per a eh, confirmar aquesta milloria que vas exhibir davant el Real Madrid, al final has perdut, vull dir, estàs en terra de ningú en, en Lliga, és de ciència-ficció que sigues equip via Lliga de competició europea Champions League la pròxima eh, temporada, i per tant pues, eh, hauràs de centrar-te en les competicions curtes clar que, comets, que tens un, un risc d'apostar a totes aquestes competicions i de perdre si tens un mal creuament però si tens un bon creuament pues, qui no te diu que pots arribar no té que guanyar però sí a unes semis o a una, o a una final que tenint en compte com està l'equip pues, probablement sí, eh, seria un triomf vull dir, jo crec que sense, torna a dir, descuidar la teua situació classificatòria perquè estàs a nou del descens, uh mhm. -huh. eh, el València hauria de eh, centrar-se en la Copa i en, i en l'Europa League, i que en un moment donat, en, un, en una setmana on tens competició de Copa i, i Lliga, mm, pues si tens eh, futbolistes amb molèsties, amb problemes, que sols te poden jugar un partit, no dos, pues que juguen la competició que realment t'interessa. I avui en dia, crec que el torneig eh, curt, Copa del Rei o Europa League, per al València, conforme està en Lliga, seria més interessant. No sé si se replantejaran els objectius, perquè altra cosa, Manolo, és que el club continua pensant que són millors els 15 quilates que te dona l'accés directe per a la, per a la Lliga de, de Campions, però clar, que estàs a 16 punts d'aquest eh, objectiu Mm, crematístico o econòmic per a la pròxima temporada. Per tant, Manolo, pues no sé què correrà dins. Quan li preguntarem, li vaig preguntar precisament abans de l'eliminatòria de, de Copa Neville si prioritzava la Lliga per damunt de la Copa del Rei. Va dir que avui en dia no prioritzava cap competició, mm, però que no descartava prioritzar-la en un moment donat de la temporada, conforme li anaren les, les coses. Bueno, pues avui el València ha perdut en la noveta, està 16 de la, de la Champions, i a partir d'ahir, pues no sé, eh, com estarà la plantilla mm, quan torna a treballar ho veurem però esta setmana tornen a haver dues competicions la tornada davant el Granada i el partit davant el Rayo en l'inici de la segona volta l'eliminatòria davant el Granada està solventada per tant el problema esta setmana no el tens perquè després del, del 4-0 estàs classificat per a la següent ronda uh -huh. per tant el València se centrarà altra volta esta setmana en, en el partit de, del Rayo del cap de setmana diumenge a les 12 sí, recordem, diumenge a les 12 però Mm, quan ja una altra setmana amb dos competicions i tingués la plantilla justeta pues jo crec que el València probablement hauria de plantejar-se prioritzar Europa League o, o Copa del Rei. Sí, és una, és una evidència encara que per a mi és un risc altíssim. Bueno, pues, eh, què han dit després del partit dels eh, protagonistes? Neville, jo crec que des després podem eh, centrar-nos en tertúlia al voltant d'este fragment de veu perquè Neville Manolo uh mhm. -huh. deixa entrevore que els canvis de Cancelo per Orban, eh, molestias de Enzo que después pues, han obligado a Neville a hacer eh, un doble cambio muy rápido probablemente han cambiado la, han dañado la imagen del equipo en, en la obviamente con Lucas Orbán, Cancelo, porque eh, creo que con una entrada más lo hubieran expulsado. Cambio, la idea no era de sacar a Enzo Pérez, otro cambio que no quería hacer. Y estoy de acuerdo, esto ha cambiado por completo la segunda mitad, hemos regalado el balón y en cuanto hicimos eso, la Real se creció con nuestros errores y por algún motivo no podíamos pasar la bola bien. Este es un gran campo, ¿eh? yo no, tengo ninguna queja, pero las expectativas de estos últimos 10 días, no sé, pasar la bola no se ha visto en la segunda mitad. Bueno, este era un gran campo diu Gary Neville, com vaig al Camp Nou, se va cagar damunt. Bueno, lo que sí eh, ha deixat entreveure el, el tècnic és la seva decepció per la segona part que ha fet el seu equip. Y hay que empezar a ganar, y hay que ganar continuamente. Hoy esto ha sido un revés, no puedo decir otra cosa. Puedes perder un partido, pero lo que me preocupa es cómo hemos jugado la segunda parte. Estoy decepcionado y los jugadores también lo están. Vam parlar molt al de la retransmisión de la defensa, mm. Manolo, los problemas del Valencia en, en defensa. Sí. pero a Neville, equipo no está tan mal en defensa. En defensa no hemos jugado mal durante 70 minutos, pero bueno, no ha habido grandes eh, centros, eh, pero el problema está en que hemos regalado la bola en la segunda mitad, no hemos pasado bien y tenemos jugadores que son capaces de hacerlo muy bien. Así que sí, lo que dices de la defensa se puede decir, vale, nos han metido dos, pero me preocupa más el hecho de regalar el balón en zonas peligrosas y eso ha permitido a la Real ganar en confianza. Neville, digan que bueno, durante un llarg porcentaje del de temps del, del partit, el seu equip mm. en defensa ha estat, ha estat. Se ha preguntat per la possibilitat de fitxar, si ell continua defensant que l'equip no té que fitxar després de la derrota d'avui de, i si havia canviat Eh, la segua opinión, precisamente darrere de la, de la derrota. Esta era la opinión de Neville sobre los fichajes. Habla con quien quiera que quiera hacer negocio el mes de enero. Es muy difícil. Y ya lo dije desde el primer día. Quiero jugar con estos jugadores para que puedan mejorar juntos. Sé que tenéis ganas de que hablemos de fichajes, sobre todo tras una derrota. Pero yo no pienso así. No pensa, no pensa en que els eh, fitxatges siguin pues, això, la panacea no? o, la, o la solució per als problemes del, de l'equip. Se li ha insistit al voltant uh -huh. de la possibilitat de, de fitxar i ha continuat defensant la seva teoria. No es cuestión de que no quiera que el club eh, se gaste dinero o el club no quiere gastarse dinero. Creo que en los 12 meses pasados ha habido inversiones muy importantes. Mi labor como entrenador es sacar el máximo de la plantilla. Supongo que se entiende, ¿no? Y existe esta fascinación, ¿no? Sobre todo cada vez que pierdes, que no van bien los resultados. El rendimiento no es el que quiere la afición. Pero el fichaje no te lo resuelve todo, que es lo que mucha gent podria pensar. I anem a escoltar un fragment de veu on el tècnic de València patina, Manolo, perquè ha recordat a, a Nuno quan feia referència a que molt de voltes l'equip perdia o tenia problemes lo de la joventut. perquè la plantilla era molt jove. La idea de que tot lo resuelve un fichaje, eso es lo fàcil, ¿no? Para todo entrenador. uno puede culpar eh, esta situación, la otra, que es que quiero otros jugadores. No, creo que tengo unos buenísimos jugadores. ¿Tenemos que eh, mejorar? Claro, sobre todo en un equipo tan joven, ¿no entiendes? Que somos muy jóvenes y tenemos que mejorar. Y creo que no quiero hablar demasiado de demasiado de esto porque supongo que la afición valencianista estará muy disgustada y yo mm, no rehuyo mi responsabilidad, ¿eh? asumo la responsabilidad de la derrota de hoy. Bé, pues el tècnic assumir la responsabilitat de la derrota d'avui, de, però torna a parlar de la eh, torna a parlar de la joventut de la, de la plantilla. Este era Gary Neville, el tècnic. Manolo, podem escoltar a Mustafi, que també ha utilitzat termes molt pareguts als que li hem escoltat al, tècnic en roda de, de premsa. Evidentment, Neville no ha sigut tan gràfic com a Mustafi, <laughs> que ha parlat d'esta forma del primer gol que, que encaixa el seu equip. Creo que después del primer gol que nos han marcado, que para mí era un gol de mierda. Luego hemos perdido muchos balones en el centro campo. Con nuestros errores ellos eh, han hecho eh, su partido. Em, significa que hemos hecho bastante bastante mal en la segunda parte. Tenemos que mejorar en, eh, no hacer fuerte el otro equipo con, con errores de nosotros. todas las acciones que han tenido ellos no son acciones que tocan pases y al final nos sorprenden con una jugada, ¿no? Son errores que hacemos nosotros, eh, pases fáciles que no llegan al, al, compañero y luego, y al final han, han marcado dos goles. Bueno, independentment de, de, de, de la paraula no, que ha utilitzat Mustafi per a referir-se al primer gol que encaixa el seu, el seu equip, jo crec que està prou encertada la visió o l'anàlisi del mhm. partit uh -huh. que acabem d'escoltar-li a, a Escodran Mustafi, que també estava eh, de fotut, al igual que el, seu, que el seu tècnic, i també ha sigut mm, molt significativa no, la seva explicació de per què eh, estava dolgut després del partit. Yo estoy solo dos años, pero también no, no estoy contento porque cuando, cuando estoy jugando por un equipo es que es, es nuestra vida, ¿no? Eh, eso nos, hace comer, eso lo hacemos cada día, entonces nosotros también no estamos, no estamos contentos. Bueno, equipo equipo que le dona de, de que está sido dos años y que para eso pues, no le agrada eh, que el seu equipo eh, perga. Mustafi, mm, se ha referido también a la Sampdoria a los moments crítics que va pasar que va pasar allá. Yo he hecho tres años en, en un equipo en Italia, en Sampdoria, siempre peleando para no bajar eh, en la, segunda y sé que es difícil, eh, es difícil. El año, el año pasado, claro, cuando ganas los primeros eh, partidos, estás ahí arriba, tienes confianza y te salen las cosas y es todo más fácil. Ahora lo que lo que tenemos que hacer es, trabajar más duro y hacer siempre hacer siempre más y, probar a hacer las, las cosas correctas. Les paraules de Mustafi tanquen la informació del València, ara després la reprendrem en temps de tertúlia, avui amb Salva Folgado, amb Raúl Garrido i amb César Ferrando, els nostres dos tècnics de guàrdia. Els eh, diumenges hem de parlar de llevant que ir guanyar 2 a 1, pegar un vot de, en la classificació important, d'Iverson torna a demostrar la seva importància en la davantera, bon gol de Morales, el 2 a 1, salva, i un Rubi que té molt clar quin és l'objectiu en aquesta temporada, tal i com està ara mateix el llevant. Sí, ara mateix a Manolo superarà tres equips en la taula de classificació. No, yo creo que el planteamiento no, no es ese. Eh... Cada año es una historia. Nuestro planteamiento es adelantar a tres equipos. Eh, ahora tenemos a, salir del descenso a tres puntos. Mm, entonces, si nosotros hemos de hacer 26, hacer 40, si es que fuera 40, pues los que tenemos delante tienen que hacer 23, que también es difícil. Es decir, yo lo veo, lo quiero ver en el vaso medio lleno y no me planteo puntos de final de temporada, sino que tenemos que adelantar a tres equipos y volvemos a estar un poquito más cerca de lo que estábamos antes de este partido. Les paraules de Rubi, l'entrenador de Llevant Esportiva, que ell va poder respirar, tot i que el eh, Rayo eh, a última hora acurtava distàncies. I en el bàsquet continua la festa 78-86 en Andorra i, per tant, 26 de 26 per a València Bàsquet. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, bona nit. Aixina és eh, nova victòria avui del València Bàsquet, triomf, això sí, molt sofrit per part de l'equip taronja, que durant gran part de l'encontre ha tingut el marcador empatat inclús ha arribat a perdre fins a 6 punts en el tercer quart damunt un eh, parabanc Andorra que ha fet un partit molt seriós i que sobretot ha castigat molt la zona de pintura del València Bàsquet en un gran partit de Sant Jones, de Xermadini, que ha ficat les coses molt difícils, sobretot a jugadors com Bojan Dublevich o Justin Hamilton. Afortunadament, l'equip taronja ha tornat a reaccionar a temps i en l'últim quart, on sobretot han aparegut els triples i sobretot l'intensitat en defensa, Antoine Diot ha finiquitat des de la línia del 6-65 la victòria de l'equip taronja que al final ha minvat les opcions i sobretot la moral del Morabanc Andorra per a aconseguir aquest nou triomf, el número 15 ja d'esta temporada i que confirma el València Bàsquet com a líder en solitari una setmana més, a més de sumar la victòria número 26 consecutiva en esta temporada. Destacar en quants anotadors que Bojan Dublevic ha sigut el màxim encistellador del València Bàsquet amb 17 punts, 17 para Antoine Diot, amb 13 s'ha quedat Fernando Sanemeterio. Así que el Valencia Basket ahora ja continua en aquestes pensant en el eh, futur i si te pareix, eh, en breu anem a tindre un eh, protagonista. Invita de, del València Bàsquet, en Rafa Martínez. Rafa, bona nit. Bona Enhorabona per la victòria sofrida, treballada de l'equip i cimentada en l'últim quart. Sí, sabíem que un camp molt complicat, ells estan en posició de copa, ara no sé si estan recte, no? Ara són al límit, és un equip i, bueno, hem estat en tot moment al partit, no? Estan encertats i desencertats. Crec que darrere la segona part hem millorat bastant. I res, al final crec que ens hem posat molt, eh, molt al partit, no? I crec que la nostra defensa... Precisament és una de les claus, no? Aquesta intensitat en defensa en l'últim quart que ha sigut de clau, no?, per, a, per al final poder guanyar. Sí, perquè al principi, al final, perquè han fet 40... 40 som forts, però bueno, després de la segona part crec que la defensa ha sigut molt bona i ens ha fet pues, eh, poder córrer una mica, agafar una mica més de ritme i poder notar un... Bueno, ara mateix a disfrutar un moment, ara potser 15 victòria de fer i és complicat i bueno, i Cano i no, sí, sí, bueno han fet molt punts, sobretot en la pintura, no? Ha jugat molt Jones, eh, Xermadini, han fet un bon partit i han fet mal sí, és un equip eh, gran també, no? Xermadini pues, és un jugador que, que pot anotar tant de poste baix com de continuació, ens ha costat una mica parar-lo, però bueno, nosaltres també hem fet la nostra comunitat. Però bueno, al final eh, crec que la defensa pues, no, estat molt bé, no sé quan ha estat el basquet i això ens ha donat. Mateu, ja per acabar de Rafa, eh, motivació extra, rivals eh, amb intenció de ser el primer en què pugui guanyar-ho o no? Sí, clar que, que que té ganes de guanyar el líder, no? té ganes de guanyar el camp i ha estar aquí, arribar l'ambient que, que hem viscut, ha sigut un partit molt complicat, que, que mai hem tirat a la tovallola, a, mai hem tirat la tovallola, hem seguit treballant, treballant i hem la última eh, dimecres Alemanya, això no para, eh, jornada de ser les del World Cup y el diumenge un partit molt bonic, todo para el club, ese partido número, número pero però hay n'hi ha que jugar davant del CAI, davant del Oldenburg Sí, también d'avançar ara a disfrutar el viatge, <laughs> una mica que no de callar no? estarem bastant atents al bus, y res, perquè demà avançar ja a l'Oldenburg, estaria molt bé començant guanyar fora de, de casa, eh, les 32 no és complicat, allà han perdut com a Gran Canària i bueno, ara pues, eh, a disfrutar el gran viatge que ens espera. Ah, que sí, gràcies, enhorabona, bon viatge. Eh. Gràcies. Adéu. Pues les paraules de Rafa Martínez, el eh, capità del, del València del València Bàsquet. Una llei que si somriu en guany en el que està fent i que té motius per a somriure i per a, i per a tot repit. Les 12 de la nit i 4 minuts ja entrem en terreny de debat, de tertúlia i d'anàlisi així a Esports 97 nit. 97 nit, La Tertúlia. Les 12 de la nit minuts arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi que hi avui amb molta tela que tallar així en esports en 90 senit. Continua de la primera mitja hora Salva Folgado, que està escudrillant internet mm. d'altabaix. Tu veus alguna cosa interessant, Folgado? De moment no. De moment no. Pues mira que n'hi ha coses interessantes. <laughs> Perfecte. Ens acompanya Raúl Garrido, que també ha estat esta vesprada amb nosaltres mirant la desfeta del Banjar Noeta. Hola, Raúl, què tal? Hola, Bona nit. Tal, Manolo, Com estàs? Muy bien. Bueno, i ens acompanya com cada diumenge a la nit César Ferrando. Hola, César, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? <laughs> Bé. Bé, per dir-ho d'alguna manera, no? Home, mossèn la veu i, i estem ja a estar reproduït. Sí. Que animal Sí, perquè a mi, jo ho deia al principi, a mi la derrota d'avui, eh, mm, més que cabrejar, que hi ha molta gent molt cabrejada en el dia d'avui, com és la mare amb el València, eh, i de fet, la pregunta que estem fent és si s'ha perdut ja la fe en el València en aquesta temporada, eh, la pregunta que, o el que jo estic dient és que eh, jo en el dia d'avui, la derrota d'avui, a mi, em perdó, i se pot dir perquè ja són les que són, a mi m'acollona, perquè eh, 8 jornades sense guanyar un equip, escolta, són números d'equip de descens. Vull dir que el València només duga 5 victòries en la primera volta, són números d'equip de descens i el València li lliura pues, que eh, va treure alguna victòria fora que ha empatat molt de partit però com us recordava s'ha Folgado eh, al final de la retransmissió del dia d'avui el València està més a prop dels jocs de descens 9 punts que del teòric principal objectiu que és la Champions, on ja està a 14, crec que són una barbareta de, de punts que té el València eh, amb, la, amb la zona de, de Champions. Eh, a mi la primera part de l'equip no m'ha desagradat, i això és la realitat, però en la segona, en quant Eusebio ha manejat els seus peons, la veritat és que ell ha guanyat tàcticament la partida de Neville en el centre del camp i, i el, el mig del camp de la Reial ha esborrat el València Cullo Futbol que ha acabat perdent 2 mm, a 0. La, de, dia Neville en la roda de que demà tot torna a començar eh, i per on tornes a començar que és la pregunta que jo vull fer fonamentalment a Raül i a César però també vull que me contesti Salva per on tornes a començar tot demà per lo tàctic, per lo futbolístic, per lo anímic, per pegar una punya damunt de la taula eh, perquè és que l'equip s'està anant, s'està anant, s'està i no té moment remei i veus com se t'escapa l'aigua entre els dits per a on passa el tornar a, a, a començar demà? Bueno, yo creo que empieza por el análisis, ¿no? Eh, por analizar un poco la situación y, y, el porqué de la situación y ver cómo se puede salir de ella. Creo que ahora, lo hemos hablado durante el partido, al final pues de, restablecer los objetivos, no eh, reajustarlos. Creo que ahora mismo es evidente que el Valencia no puede competir por estar en la Champions y hay que tiene que marcarse objetivos eh, alcanzables. Este pasa por estos objetivos pasan por, por la Europa League, que es a cinco puntos, y por disputar al máximo la pues la Copa del Rey y la Europa League. Entonces, bueno, son, son objetivos que no son los que estaban al principio de temporada, pero que sí que bueno son ilusionantes y, bueno por, volver al, principio mm, ahora toca análisis, tener la cabeza fría y ver en qué se ha fallado en el partido y ver hacia dónde está yendo el equipo y de qué manera reconstruirlo y, no olvidemos, bajo mi punto de vista, creo que para, para poder reconstruir ese equipo hay un mercado de invierno que, que se puede y yo, bajo mi punto de vista, se debería aprovechar. Sí que es cierto, siempre hemos hablado y la gente del fútbol hemos hablado y sabemos que, que no lo arregla todo, pero en este caso creo que algunas carencias que el equipo tiene se podían, se podían arreglar. César. Bueno, <clears throat> la verdad es que, después de la teoría del 4-0 no esperem això el que diu Raúl Terrado de que fer l'anàlisi i, i buscar pues, on, es tenen que, on es tenen que, es tenen que millorar no sé si serà el mercat d'hivern o el que siga o de, però si, si conté la quantitat de passes que han fallat jo crec que tot bé perquè, perquè necessitem un, un lavado de, de cerebro que es diu eh, és complicada la situació de l'entrenador ara perquè té que estar en equip que mentalment està molt, molt, molt, molt tocat perquè no pot ser que fallem el que, lo que aquest equip falla és impossible Vull dir, eh, no és normal tenim que estar molt mal per tenir equip jo tècnicament com, com, com tenim fallem la quantitat de falses que fallem no? un equip con la racionalidad que te apaga, te presiona, te davanta con la defensa, no sou capaç de dar un pase bien donato a, un, a un desmar. Solo és una Jair Fuego a, a, a Sant, es Santimila, ¿no? Santimila, que, sí que ha l'acusat és l'únic partit que ha anat en condicions del partit, no és normal. L'equip de nivell de matros és impossible. Sí, és impossible. la primera part i uno deja de fuego en la segona. Sí, sí però és impossible. Manolo. Sí, sí, està clar, està clar, eh, César, t'entenc perfectament. És possible que tu no, no puguis contrarrestar aquesta defensa, és impossible, un equip com el València. Entonces, eh, a part de lo que diu Raúl Terró, crec que mirar el mercat d'hivern i, i, i anàlisis, és que, és que està complicat, eh? Vull dir, està complicat perquè yo me que que tot mental, que, que quan no les coses, pues, no és una muntanya, no? que l'altre dia pues, hice les coses mitjanament bé, arribes, ara el primer gol, després ve... A... Però no té fàcil entrenar, no, per, per el que vi jo avui. Eh? Folgado. Jo ho he comentat abans, Manolo, jo crec que el, el València ha de, ha, de, ha, de, ha de canviar la prioritat de la, de la temporada i sense descuidar la Lliga, perquè és cert que estàs a, a 9 punts del, del descens, que és una realitat, que és desgraciadament la realitat del, del València, sense descuidar eh, la Lliga, pues has de prioritzar Copa del Rei o, o Europa League, uh mhm. -huh. que te poden salvar la, la temporada perquè jo torno a dir-ho, Manolo, eh, ciència-ficció és que el València arribi a ser quart quan acabe la... No, de Champions oblideu-se. Quan acabe la, la temporada. A partir d'ahí, esta setmana tens dos competicions. Esta setmana no tens problema en, en, en el partit que has de prioritzar, que és el de Lliga, perquè el de Copa de Torrada ante el Granada, pues si eliminatoria y la tens totalmente encarrilada porque van a eh, 4-0, pero cuando arriba el momento de decidir Europa League Lliga o Copa del Rey Lliga, pues de, el Valencia habría de previsar la competición curta, o la Copa del Rey o, la Europa League. Pense que es lo que ha de fer. Salva, Manolo, però per tienen que, tenim que oh, no? no, no, pues, que esta es una altra, César, claro, porque si no llueve mejor voy a decir farás el ridículo de todas las competiciones está claro No, no, està clar, està clar, està clar. Que tienes que prioritzar. Va, de manera que la Copa d'Europa està lluny, vale. De manera, però que per guanyar aquestes coses, que pel que tu digas prioritzar, tens que jugar millor i tens que guanyar. I el problema que tenim és que és que avui han pegat un pas per carrer, eh? De... Un? Més d'un i dos, eh? Madrid. Contra el Madrid, mos havia agradat, a mi m'havia agradat, contra Granada guanyes 4-0. No te dic jo que jo millor o pitjor, però sí que és efectiu tres gols de Negredo que ens dona una, el que estàvem buscant tots i avui eh, no guanyes els, du dues directes no te, te guanyen la intensitat te, te guanyen agressivitat té les coses més clares que tu te fan dos gols i a porter d'ell no la toca eh? porter d'ell no sabem Rulli no sabem si és bon porter o no entonces a mi avui és un part avui no estic no, jo avui estic preocupat no m'agrada el que he vist Yo, César, es un poco la línea que tú, que tú comentas, es eh, analizar el juego, es decir, a qué quiere jugar el Valencia y cómo lo quiere hacer. Creo que él le falta una identidad clara en, el, mm. en la manera de jugar. Se está, o intuyo que se está apostando Neville por, por jugar eh, un fútbol muy directo, de, transiciones muy, muy cortas, de la velocidad arriba y, bueno, es, es, es, razonable con los jugadores que tiene, me parece, pues bueno, eh, bien, entendible, pero tiene que trabajarlo de manera que, que, que esas eh, carencias que puede tener eh, pues no se vean tan tan claras como se han visto hoy. Es decir, hoy los goles y vienen por la parte derecha, por, por una, llegada del lateral contrario de Carlos Martínez y, los laterales no tienen ayuda. Es decir, si, si el Valencia juega con esa velocidad con los jugadores de arriba, eh, se quedan descolgados, no pueden ayudar a los laterales y los laterales sufren en, las situaciones defensivas. Y, bueno, pues eso tiene que, si quiere jugar a, ese tipo de juego, que me parece, pues oye, fenomenal, lo tiene que trabajar mejor y, al final el análisis está en el juego. Eh, los laterales laterales se han visto desbordados, el medio centro no llegaba a las ayudas, los centrales dentro del área no marcaban bien. Entonces, bueno, eh, creo que la parte de, eh, detrás pues ha estado con muchas carencias porque no, no, ha sabido contener el, ataque de la Sociedad. Yo hablaba eh, al principio en la, en la introducción de las cosas que están en se y malamente yo creo que Calfer cuando fer, arribes a 8 semanas sense a estar a no del descens de la <clears throat> Champions jo crec que la tertúlia ha de, ha de caminar per dos camins eh, paral·lels, però que eh, hem de xafar-los els dos. Un és el que ha passat avui, el que deia la César, i estava també en Raül, eh, parlàvem del problema dels lateral, el que deia César de se perdre els duels, i a mi l'equip avui m'ha deixat preocupat després de veure el que he vist, i ja que fer damunt una anàlisi global. Vull dir, Exacte. un equip no està 8 jornades sense guanyar, eh, perquè sí, vull dir, claro. les coses perquè sí en futbol, i a més si tenim dos tècnics, saben que no existissin. Eh, eh, són moltes coses jo eh, quan t'arranquí a contar què estava passant o què s'estimava que passava amb Negredo va ser molt impopular perquè en aquell moment el ogro era Nuno i tot el que feia Nuno estava mal fet uh -huh. i dèiem eh, hi ha jugadors que no treballen el que han de treballar i n'hi ha jugadors que viuen molt tranquils i molt còmodes darrere de la impopularitat de Nuno bueno, Nuno ja no està val? i aquests futbolistes no han donat un pas endavant no me refereix als tres que estaven apartats en general la plantilla que també perdia en uno que ja rajava d'un per els cantons continua sense reaccionar crec que n'hi ha, ja la parlarem eh, dos camins que hem de xafar i hem de xafar el fet de, de pues això, del projecte i de que s'ha decidit posar eh, equip en mans d'un senyor que a mi me cau fantàsticament bé que jo sent parlar i m'encanta com parla Gary Neville, però que no podem oblidar, ja si tenim un tècnic eh, que acaba d'arrencar en això eh, com a primera espasa, com a màxim responsable d'una banqueta, així que està de segon en una altra, eh, i tenim a César, que ja du molt de món recorregut, com en tot la vida, l'experiència compta. I ficar, o sigui, esperar que en el desgavell que n'hi ha de plantilla arribar un tècnic novato i ho arreglara era, era tindre molta fe que està acabant en frustració. Però hem de parlar de tot això i de moltes coses més. Són les 12 i 16, fem una pausa per a la Publi i continuem així a Esports en 97 nit en la de Ràdio fins a la 1 de la matinada amb molta tela que tallar en el dia d'avui. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Si el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la Teguas radio. Les 12, les 12 i 17 a de a ser imposible, pero hem de de la gente. segurament, a veure què ens diu eh, a mi se, eh, a mi se pregunta que s'ha fet el dia d'avui si han perdut la fe en el València Club de Futbol. Eh, com deia, hi ha dos camins paral·lels en aquesta tertúlia, però que crec que hem de xafar i hem de eh, arribar a la conclusió. Senyors, vuit jornades sense guanyar. És excessiu, són números d'aquí de descens. Anem a parlar clarament. Per què s'arriba fins a això? So? que paran els tècnics. <laughs> César. Salva acaba de fer un canyó. No, no, caño... Eh, bueno. Salva, dic Salva, Salva acaba de fer un canyó. No, a Manolo, això el futbol passa, uh -huh. i a millors equipos pot passar. El que està passant a València no és, no és normal, no? Ve de, de un, pa, un pell de mesos que l'equip ha traçat una mala ratxa i, i ara costa moltíssim, no? Avui se van sense guanyar, no és normal que València estiga. Eh, lo que me preocupa a mí es que, que potser lo mejor la, la de recuperació que havíem vist doncs avui molt aturat cap a carrera entonces això sí que és preocupant que tenen 8 setmanes si mireu, si mireu l'història de València no crec que hagi passat moltes vegades no? la de València entonces anem, anem a deixar que sigui un accident el problema pues, entre, entre eh, el que ja hem parlat moltes vegades mm, va fer molt de mal la destitució de Sabo, ja han dit, i, i Nuno, eh, i Rufete, malestar en la plantilla, malestar dels jugadors, Nuno ja, jo crec que al final serà un conglomerat de moltes coses. I ara jo veig molta falta de confiança dels jugadors que contra el Madrid, en casa l'afició a favor, anem a favor contra nada, i a anar fora i a tornar a fer el mateix que fem fa dos mesos. Un equip dèbil, i té, eh, a volar els peus no demostren, no demostren res entonces mm. jo torno a repetir i som molt pesat eh? jo, jo vull, si fos entrenador o Frey seria preocupat amb l'equip eh? estaría bien preocupado. Sí, sí, desde luego, es, para estar preocupados son ocho partidos sin ganar, pero bueno, yo sigo pensando y en la línea de lo que comenta César, se han movido muchas piezas en, el club eh, a nivel de dirección deportiva, a nivel de entrenador, de jugadores, muchos cambios en la plantilla y, y bueno, esto es difícil de asumir y esta inestabilidad pues pues bueno es eh, provoca está provocando esto es verdad que ha venido Neville con mucha energía con la verdad es que un entrenador muy positivo y, sí que ha parecido eh, que hacía reaccionar al, equipo pero es una tarea muy muy difícil para él es, es complicado es complicado porque por lo que comentamos estos cambios tan grandes pues pues son difíciles de llevar Jo crec, Manol, que al final tot naix en la, en la nefasta planificació esportiva que se va fer en, en l'estiu i tot això ho arrossega, <clears throat> arrossega eh, l'equip i probablement, Manol, també en aquesta cam, en campanya de, de, de regalar tantes renovacions que se va produir també durant, durant la temporada passada. Al final, uh mhm. -huh. Manolo mm, se va renovar a, a, a futbolistes que l'any passat no varen estar, eh, no varen estar mal, però que enguany ja no, ja no responen i probablement el València hauria d'haver buscat una forma de eh, canviar la plantilla mm, no hi ha de fer-la més jove eh, que, que ja és prou jove però d'haver introduït peces noves que aportaren algo eh, diferent a lo que t'aporten els futbolistes els que van renovar la temporada passada i parla igual, tant de Parejo com de Piatti com de, com de Fuego perquè per a mi aquests ah. tres futbolistes en guany no, no estan aportant i són futbolistes que en guany haurien de, de, ah de aportar. Pues fer, sí, sí, sí, sí, sí. una pregunta? Puc sí. una pregunta? Sí. Jo, jo estic a, a 160, a 180 quilòmetres i entonces oh, nos tinc que llegir entre, i ve coses. L'equip este s'ha fet perquè és un projecte a diversos anys sí. s'ha fet, un, fet un equip que es pensa guanyar diners venent jugadors què penseu? perquè jo la sensació que me dona és que jo quan firme coses per fer un projecte i millor firma, bé, firmat a tres jugadors d'acord? Jo puc firmar gent jove però jo si vull fer un projecte tinc que a que firmar gent contrastat que sé que me va donar rendiment d'acord? Jo solo poso un exemple quan València va ser campió de Liga se va firmar a Glomà i Glomà era, era major però va donar un rendiment enorme hasta que vaig ser corrotor, se'n recordeu? Sí, perfectament vull dir-te que, que n'hi ha coses que van Carboni, no, també? Carboni Entonces, també, sí, sí. Ah, arribaran uns jugadors molt majors, però que donaran, acaben donant un... Eh, parlaran Romà, de Carboni, de Yukis, de Milla... Vull dir... Que potser si dos mos donaven un caràcter que potser no tenim o, o, una cosa. Per això jo, jo que tinc, no sé si l'equip se fa de que aquest equip s'ha muntat com un negoci, eh, para hacer yo y vendre como negocio no sé, no se ho pregunte yo, jo, no home, eh, César, no, que, jo, jo, jo vaig ser molt explícit i, mm. i, molt, i molt directe jo després d'haver pensat eh, totes les possibilitats César sí. a dia d'avui i t'ho vaig a dir com ho sent no tinc ni punyetera idea però no dir ni puta idea ara mateix jo no sé exactament quin és el projecte de Meriton per al València Club de Futbol sé que el València com a entitat després que Bankia va dir que es negava a prorrogar el crèdit eh, i a refinançar-lo el València li deu la vida a Meriton això ho tinc claríssim però a dia d'avui jo no sé si, si realment començaren dient que volien competir la Champions eh, eh s'han fet eh, negocis amb Jorge Méndez eh, clarament crematístics se digué que no, deixa, que no eh, seria un club venedor i aquest estiu tornar a eixir el millor jugador que no també en eh, continuen dient que estan deprenent i que s'anava a revisar el model se digué que s'anava a revisar el model el dia que s'anava en uno sobre el tema de la direcció esportiva i encara no s'ha manejat pesa. Jo, a dia d'avui, César, no tinc ni punyetera idea quina és la base del projecte, sincerament. A veure, lo que trasllada és que el projecte, i jo crec que està clar, és a llarg termini. Futbolistes jovens i un projecte a llarg termini, però també és cert que eh, quan se pronuncien i parle fonamentalment de, de l'Aihun uh mhm. -huh. eh, diu el que la gent vol escoltar i parla de l'estadi de que se va acabar eh, parla de que estan així per a, per a un projecte llarg diu que no se'n van anar eh, jo això sí que ho crec, perquè si no, no crec de, que s'haguera invertit 100 milions més que se van a invertir. I te recorda lo de l'ampliació de, de capital, però el denominador comú de, de, de, del discurs quan parla Laihun o últimament quan parla Neville o inclús en la entrevista que va fer eh, fa uns dies en, en Nadal eh, Peter Lim que semblava el missatge de, de Nadal del Rei eh, Peter Lim parla sempre de tots parlen de projecte a llarg termini de projecte de futbolistes joves i de projecte a llarg termini per tant és un projecte que donarà rendiment o que ha de donar rendiment o resultats pues eh, allà termini, no sé si en dos, tres o cuatro años, pero ellos no parlen un un presente inmediato, parlen siempre de, de futuro y de proyecto a termini. Sí, eso es así. Realmente, pues hay que mantener la calma y la tranquilidad y no preocuparse en exceso por, por los resultados Exacto. a corto plazo, si es así. Claro. No, César, si, si es sí, no, a largo no, plazo y tal. Però pues, el que esteu lo el que esteu plantejant és una utopia, vull dir, que la gent no se preocupa perquè el seu no, equip perd claro. de setmanes seguides. Efectivamente. Vull dir, que... això és una utopia. No, no, Exacto, no. Jo, jo os contesto el que han dit mm -hmm. También També tinc una cosa, enguany i se el projecte d'enguany en, dins del projecte a llarg termini de Mérito de València el projecte d'enguany per a mi ha fracassat perquè t'acaben d'eliminar de la Lliga de Campions i perquè ara, quan arranca la segona volta de competició, estàs a setge del teu objectiu, que altra volta era ser, era ser quart. Vull dir, i aquest projecte enguany ha fracassat, però el projecte global de Meriton dins del seu plan per al València és un projecte, i ho diuen tots, a largo termini. Es que el problema de los proyectos a largo plazo aquí en Valencia es, es decir, que es un pues eh, es un club muy exigente, un club, una afición, una ciudad muy exigente porque está acostumbrada a, vivir en, situaciones buenas, es decir, de, Champions, de, luchar por títulos y, claro, pues eh, los proyectos a largo plazo tienen que ir unidos también a resultados porque, porque si no, pues detrás hay un sentimiento muy fuerte de, muchos aficionados, de mucha, mucha masa social. Que, los exige, ¿no? Entonces es complicado eh, que unan proyectos proyecto a largo plazo, resultados inmediatos bueno, no, lo sé, es que eso es el planteamiento que debería un poco pues explicar eh, la propiedad y, que quede claro, ¿no? Pues, eh, ha quedado ya ya la cosa o César? <laughs> No. <laughs> pues estás como yo. No, no, porque yo le a tomar tomar robo a Raúl, lo que está diciendo. Es difícil vender un proyecto a futuro cuando la la lo que vale voy a los a Entonces, Te, si tú no entras a guanyar la, a la Copa d'Europa te costa 30 40, 50, o 40, 50 milions d'euros de, de pressupost de l'any que ve te, de pressupost entonces jo no ho entenc te, i torno a dir eh, aquí que confeix esta plantilla hi ha que preguntar-li si ho ha fet pensant en, en gent jove a, a part de la Copa d'Europa no, no s'ho creu ni ell ni, ni, bueno, ni en cap compte de, de, agenollar m'ho que creuar de demés és impossible te, no fa igual, apóstol. ¿De acuerdo? Uh mhm. -huh. Entonces, que tú digues vols fer una cosa pel futur i ara tot, tots els anys eh, no entrar a la Copa Europa dos o tres anys doncs, pues, bueno, som vosaltres que gasteu el diner som vosaltres propietat del club, ho entenc però jo, com a, si, no sóc soci, però soc soci de València, el que vull que, és, que el meu equip guanya tots els partits de casa tots després no me contes històries ja, però César, ¿Eh? no, no t'he trellat el, el discurs de Meriton i tu acabes de donar en la clau, vull dir, és un projecte ja de termini, calma, paciència, tranquil·litat, són futbolistes jovens, però l'objectiu és ser quart i entrar en Champions. Si te, o sea, si que un pa... Yo no, no estic en contra del joventut. ¿entendés? No, no, jo tampoc. Si te que portar a 10, a 10 jocs que poden ser al futur, mm. pues, pues portes a, a, a, a pues, diguem un carboni o altre sí. que, que mos ajude a aquests 10 Compenses. a millorar. Mm -hmm sin si necessitem dos, dos dos que nos ayuden a mejorar para que las tres més joves milloren, pues això que es más inteligente. Es que da la sensación, César, da la sensación de que se ha aumentado el nivel de exigencia en cuanto a la competición y se ha bajado el nivel de la plantilla. Vamos a decir. Claro que se ha bajado. Pues, claro, el año pasado pues se competía en una sola realmente que fue la liga y, bueno pues eh, eh, entre comillas, con todo el respeto hacia el mundo profesional que es muy complicado, pero era más fácil eh, conseguir el objetivo de entrar en Champions. Más fácil, entre comillas, digo. ¿eh? Pero este año, claro, con, con eh, Copa del Rey, Liga y Champions League se debía de potenciar la plantilla y da la sensación desde fuera eh, que la plantilla pues no tiene el nivel que, tenía el año pasado ah, y las exigencias han, han aumentado. No sé si tú piensas lo mismo, César. Sí, sí, yo sé, yo sé. Yo, yo, yo, yo, yo, te, yo te no más este, pero yo la sensación que me dona es que, que si és para, para el día de demà eh, no, mire, jo mire que, que el café es como un negoci, yo mira, me equivoque, ¿eh? jo estoy mirando como un negoci Ningú, dona, ningú, ningú dona un duro a quatre pessetes, eh? No, ningú. D'acord? Jo no entenc. Entonces, entenc ah, que... També t'he ningú... una cosa. E, este negoci tracta de que quan més voltes entre la piloteta, més pasta vas a guanyar. Bueno, entonces, n'hi ha que, ha que firmar tot, algun jugador n'hi ha que la medalla. Ni hay que valorarla. Es la primera que gana la medalla. Uh mhm. -huh. ¿De acuerdo? Y después lo que estáis diciendo antes de que el jugador, te recordarás que fa 3 o 4 setmanes quan vaig dir jo, Uh mhm. -huh. falta el president sí, falta president. Quan vas comentar de, de, de que hi ha que tallar el colla, vull dir, quan tu delegues a algú no és el mateix delegar que estar al jefe, tot lo mateix, eh? Mm. Uh -huh. Tenc que veure la cara de quan en quant, eh? sí. que veure que estàs sí, que, el, que el govern que... està molt lluny, és el que tu vols dir el Exacte, govern ara està molt lluny tota la vida s'ha dit que l'ojo de l'amo encorda el cavall. tens que estar molt de botes proper d'acord? perquè veure bé la cara que no estàs content que no t'agrada el que veus d'acord? entonces però bueno jo jo no, no sé, no sé jo, eh, tu lo que, com a aficionat el que vols és veure, veure tu ja menges. pel futur, jo què sé el que passarà demà jo crec que és guanyar, vull que el meu equip doncs, competisca, vull que el meu equip doni nivell. I si, i el que diu Raúl té raó, tu baixes a nivell de la plantilla i les exigències avui són, són superiors. Jo no ho entenc. O el que ho programar de principi pensava que això era molt fàcil, un molt fàcil, o, o de futbol va justet. No, però a més, s'ha equivocat César perquè, vull dir, diners en futbolistes s'han invertit o presidente que va Pero a potenciar la plantilla. El que pasa es que la plantilla te gasta diners i, i no las potenciat. És una... Pues pues... nice en la planificació esportiva d'aquest estiu. És sí. un fracàs. Pues sí, Ya tota raó. Jo que està dient, lo que està dient tanto Raúl, raó, que, que, que a mi té raó, no millora la plantilla i les, les exigències són millor, més grans. Mm. Estem locos així, estem locos. Què m'ho passa, tengo locos? 12 i 31, pausa per a la Publi, tornem, llegim alguns perquè tots va ser impossibles miratges que arribem i hem de fer encara més preguntes sobre el projecte global i sobre el fet particular d'avui de la derrota 2-0 en noeta davant la Real Societat el València té mala pinta ho estem comptant i analitzant així en la 97 punts de ràdio a Esports 97 nit Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Hola, soc Boro Contreras y vos espere tots caf de semana en la Vía Láctea, un programa de rock, pop, soul y mil ritmes mes. Durante una hora repassarem junts els millors moments de la música contemporánea, les seues historias, anécdotas y los principales èxits que marcaren el segle XX. La Vía Láctea, los domingos a las diez y media de la mañana y también por la noche después de Sports 97 La Vía Láctea, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que se puede bailar, con Boro Contreras. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Facebook. 12 de la nit i 33 minuts. Vinga, missatges, alguns dels que han arribat. Armand, Eh, totalmente. Kim Morf, falta de un entrenador Con Valverde, Javier Soriano. Eh, tendría que tornar el Salvador del Valencia salvo el señor que ha demostrado que saben hacer les coses Juan de Isaren. Isabel Jiménez, estoy cansada de contar con tres puntos que nunca llegan. Es el cuento de la lechera, decepcionante. Arturo Andreu, Manolo Lúcido, como siempre, las contradicciones del Valencia son demasiadas como para dar una dirección al proyecto. Fran Aedo, temporada acabada, salvo dos o tres, no hay más jugadores que pudieran ser titulares de uno de los grandes. Somos un saldo de Méndez. Yaitana Dius, sí, he eh, la fe, pero no es Yara, sino este estiu cuando van a del club, Salvo y Rufo, que bien posado cordura a tan disparat. José A, Diu, eh, un entrenador happy, paz y amor Y el plus en el salón. No anem a cap Peter Lim lo sabe. Al final le direm Gary Devil. Danny Rub diu, Olin toma decisiones serias ya respecto a organización deportiva o esto va para varias temporadas en blanco. Méndez inútil. Sé lo que haga falta, diu, tengamos paciencia. La temporada eh, la hemos tirado. Vamos a ver si Gary es capaz de arreglar esto. No seamos el Real Madrid. Josby diu, totalmente. El problema es que eh, ver qué se hará en años venideros. Esperemos que Este esperpento da para algo. Nandiu diu que no estarà d'acord. Jorge de veritat creu que el València pot guanyar l'Europa League. No li fa un gol a esta Reial. Sigueu realistes, la culpa és de l'IM. Més, José Traver diu completament desmoralitzat. Falta garra, el València necessita lluita i no la veig en la Lliga. Che David diu eh, sí que he perdido la fe, tanto que el domingo en vez de ir a Mestalla me voy a la fondeta, que le den a estos niñatos. <clears throat> Fabián diu, clar que he perdut la fe, i Peter Lim també, no sap res de futbol. Paco diu, fa moltes jornades que ara l'he perdut i tinc molta por a no baixar, parlar de Champions és ridícul. Jordi diu, pena els que diuen del València s'interessen mm, i s'interessen més per posar a caldo als jugadors Después, con Guayem, son todos molt valencianistes. Si no, Crack diu, esto no es así, Rufete duró un año, el fallo es hacer un proyecto a largo plazo en un equipo de élite. Espartano diu, he perdido paciencia y también saludo amigos y pareja. Eh, Nandiu diu, salve la plega a Mallorca del Piero Director Esportiu, Lima plega a Rufete al carrer. Tio Santenis es diu jo que le falta intensidad el joc del equipo es reflexo del que ya Carlos Aragonés diu prensa club y afición tienen que ser claros hay que salvar la categoría Nandiu diu situación perfecta para hacer peles cosas, el coses director esportiu ya Morralla fora tenim jugadores de perfil molt baix a ganduls José Miguel García, jugadores indolentes solo tienen constancia y perseverancia en una cosa no se qué de hacer un ridículo tras otro a fichar VCF New. Yo pienso que queda mucha temporada por delante y somos el Valencia. Seguro que esto cambia para mejor. Eh, Miguel Cano diu es el único que arriesca Xina tot, en tierra de Segos, yo creo para el Parejo, de tot es el rey, Matías del nivell. Pablo diu, muy triste el Valencia, y es asombroso la falta de talento. Y Mateo diu, los partidos de Valencia son pesadillas, la ilusión ya es cosa de las películas de mm, Disney. Y per últim, diu, este barco no tiene capitán ni tripulación, vamos a la deriva. y y 36. Podía estar llegit hasta demà, perquè en enviat molt, moltes gràcies, pero tenim que continuar el debate. Eh, avui, avui a Neville li han tornat a insistir, ha tornat a negar, me consta que en el viatge de tornada ja algú ha començat a preguntar-se en veu alta si fa falta fitxar. Sabent com és el mercat d'hivern, senyors, esta plantilla té arreglo en el mercat d'hivern? Té arreglo el, el València fitxant? Bueno, la solución no, no pasa por, por fichar, o sea, es decir, ahora no se puede recomponer una plantilla entera en el mercado de, invierno, eso es difícil, pero, pero ¿por qué no aprovecharlo para, para apuntalar posiciones que, que, no están dando el rendimiento? Yo personalmente pienso que el puesto de central es, básico para, para, que el equipo empiece a, funcionar mejor y ¿por qué no acudir al, al, mercado invernal y traer un central? que te dé más seguridad, más solvencia, mejor salida de balón, bueno, un poco de, todo que, ahora mismo no, lo estamos teniendo en, el equipo. Eh, incluso Mustafi, que estaba, lo consideramos todos como un gran central, está perdiendo el nivel porque tampoco se siente seguro con, sus acompañantes y, es una pena que, se, que, se devalúe como se está hablando. Yo acudiría para, sobre todo, fichar un central. Mustafi que, perdón, Mustafi no, Abdelur, que se fique el Espiles. Primer, que no es la reencarnación de Beckenbauer, que va a que va la vida como si fuera... i segon perquè algú en el cos tècnic ja també li està agarrant la matrícula a Abdenur senyors jo lo de... estic d'acord en que el València necessita eh, millores fonamentalment en defensa i fonamentalment en, en el comportament de l'equip en defensa, que això és algo que ha de treballar a diari i en paterna el, uh -huh. el tècnic però clar, firmar un defensa central quan ja t'has gastat 25 mm, quilos en un central claro, es que ya no te vas a tornar a gastar. Si está claro que yo creo que si nos juntáramos... Durante la Raúl, Raúl, pero es que ya 25 y digo, bueno, y ahora que, que fracasate en este, que me gasta 25... Si Sí, estoy de acuerdo contigo, se este de 25 en la banqueta, es muy la complicado. solución es más global que fichar un central, está claro, En ese momento admets que ha fracasado. Absolutamente. Claro. Pues te pedir una cosa, igual ya que admits, vull ves pedre que me espedre Ja, però és que jo escolte a Neville i crec que no es posa i permanentment, i avui ho ha tornat a dir, jo crec que el València no va firmar futbolistes. És que estic convençut de que no van a firmar. Jo t'he dit que el veig de tornar a Augusto, sí, ho has començat a però, preguntar en però, veu alta. Però a què eren nacionals? T'he dit que a Augusto ho has començat clar, a preguntar en veu alta. Clar, la gent, la gent nacional, la del vestidor, la del dia a dia, la, la, la, la facció, diríem, del govern valenciana. Uh mhm. -huh. És de fora, no pensen en firmar, Vamos Mm, és el que crec César, a sota arreglo fitxant o què? <laughs> jo crec que és, és un problema global, global ara, també ho dic, si anem primers i, i jo un entrenador i me diuen que ve un jugador i que me pot millorar la plantilla el firmaria, entonces anem conforme vaig si me pot venir algun jugador que m'ajuda a millorar tinc que firmar d'acord? ara, no, no me va solucionar sols un central, un delanter o un d'estos, eh? jo crec que parla, passa tot per una millora global, eh? jo me recordo que els primers programes parlàvem i l'equip nosaltres érem el quart equip menys golejat, eh? Sí, correcte, César. Correcte. Eh que sí? sí no sé sí, com sí. ha canviat la fronta, eh? Entonces jo crec que quan un equip defensivament està cometent tant errors, eh. ja no és que te falli un central. Mm. Jo estic d'acord amb Raúl, és que un central ens ajudarà a jugar millor, però per defendre ja no significa jugar millor, ja tenim que defendre bé. Ja d'entrar mal, ja són els 11. És que avui ha tornat a fracassar el sistema defensiu, tot l'equip en defensa. No vam esperar ahir, jo vam mm. estar ahir. Mm. Doncs, mm. és algo general que estem fallant, eh? Estem fallant en defensa, estem fallant quan tenim a valor els peus, estem, dir, estem fallant moltes coses. Estem, estem, jo crec que, que ja no és firmar a una persona soles, eh? Jo crec que a mi passa tot per, perquè m'ho replantegem moltes coses, per l'entrenador se replanteja moltes coses. Que sapiam, com han dit antes, a què volen jugar, claro, com volen defendre, què volen fer les coses. I a partir d'ahir, fer-les bé. Claro. Bueno, això necessita un temps. Bueno, eh? temps, que no ten, cos, temps que no tens. Però, sabà, però és que és... Però si portem un jugador que, que falla bé, però si no, un delanter, però si no li deu un valor, per què no, Però no, César, si te la raó, si el que fa falta és treball y per I, tindre, que dio Raúl pues, pues la metodología de, de, de, de pero que pretens, claro clar, acabes arribar en el caso de, Deneville y en encara continua coneguent futbolistes y i, y i, i tractant de conèixer quin sistema eh, acopla els se está cambiando el sistema cada semana cada semana no, pero cada dos semanas cambia, eso, al final... sistema y se amolda al rival, igual que feia uno, si es que lo matéis yo creo que eh, toca analizar y, ver eh, qué idea de juego se quiere y en base a esa idea fichar o no fichar. Pero, es decir, insisto, eh, no, no, tiene por qué negarse a acudir al mercado de invierno, pero no es la solución. La solución es encontrar una idea de juego clara y trabajarla bien, trabajarla para que te dé resultados. desde luego, bajo mi punto de vista, un central iría bien al equipo, pero, insisto, la solución es más más conjunta, más global, más, más sistémica, digamos, de que, no fichar un central o un lateral o, medio centro, ¿no? Creo que tiene que haber clara una idea de juego y esa idea de juego trabajarla mejor para que dé resultados. Eh, tema entrado ya que estén en, en, eh, historia eh, yo historia, eh, un entrenador novato es nota, vull dir, perquè és que al final és com tot, eh, jo no me pose davant d'un micro ui de la mateixa manera que el primer dia que me vas posar davant d'un micro i eh, l'experiència compta en totes les professions, la d'entrenador no anava a ser una excepció eh, s'està passant l'efecte de, de Gary Neville per a mi totalment, Manolo. Jo crec que vaig comentar un, un diumenge fa... El dia de la selecció perquè s'estava jo sentint recontant vots. Dos, tres setmanes i vaig dir, ojo, que al València li pot ocórrer el que al Llevant i no sé si estava César en tertúlia que va arribar Rubi i tots van coincidir li ha llevat la cara a l'equip este equip juga millor Les, la sensació és que va millorar i va eixir d'ahí baix en Gary Neville va ocórrer el mateix vull dir, l'equip juga d'una altra forma els futbolistes s'han comportat d'una altra forma respecte a com un feien amb, eh, amb, amb Nuno i la sensació és que l'equip anava a millorar i anava a eixir d'ahir i al final Mm, está el más en el lleva Manolo. Hombre, cuando las cosas van mal, siempre se quiere creer que van a ir mejor. Mm. Entonces, cuando viene un entrenador nuevo, siempre el efecto a corto plazo suele ser positivo porque hay gente que no participa o participa menos, que cree que puede participar más, y es que se siente más importante y en general se, se acoge con ilusión eh, cuando las cosas van mal, insisto, y se cambias porque se cree que se va a ir mejor. Pero bueno, eh, la verdad es que Neville, pues por su talante y por su forma de expresarse y por su forma de, eh, eh, su, su energía en el campo pues transmite transmite <coughs> eso y sí que es verdad que, que bueno la derrota de hoy pues pues deja un poco tocado el equipo y esa sensación de, mejora pues queda un poco un poco sin efecto César bueno yo no conec y no estic a trabajar y no pude no pude ¿verdad? Eh, es una patata caliente este, este equipo, ¿vale? Uh -huh. Per Neville o pel que vingui, haver vingut... Per, per a qualsevol, César. Per sí, però, però, però per a mi, per a un novato més, César. Però, però jo... Tota tu entrenaves igual el primer dia que te posaves el xandall que quan ja eh, duies 10 anys de carrera? Jo vaig dir una cosa. Jo el que jo, lo que jo havia notat és que ell no coneixia la Real Societat. Va ser això que m'agrada a mi com a entrenador, eh? No es que hay que no sàpiga. Perquè tu vas com a entrenador a un país estranger i té que passar un temps des que coneixes les, la idiosincràsia i la forma de jugar els equips i coneixen els entrenadors, eh? que a vegades no són batalles d'entrenador, d'un entrenador contra l'altre. No, no, la en la segona part Eusebio li guanya totalment la batalla tàctica a Neville. Sí. Totalment. Tu, tu quan t'enfrentes a un equip, jo, jo mateix m'enfrente a Raúl, jo mm -hmm. conec a Raúl, si el conec, sé com treball, sé el que vol fer, i tots els equips de Raúl tindran una forma. Un Después podrá yo adecuar, pero tendrá una, una base. I saps per on te pot Exacte. Entonces, i això ho que, ho tens que conèixer. I això té que passar un temps hasta que no conegues que yo contra Guardiola, o contra Luis Enrique, o contra Zidane, o contra Raúl, o contra que siga. Tu tens que conèixer. I jo, la secció que m'ha donat a mi és que no coneixia. No estic dient que no estic preparat. Això és un, un peatge que tens que pagar. D'acord? Que potser a Juan de Ramos no l'hagués pagat. Oite, és un dir. Sí, sí. Entonces, César, César, Producto Nacional, ¿no? <laughs> ¿Eh? Producto Nacional. Yo sí, eh. claro que sí. Pero Bien. Y además... Y Rodríguez con la liga, <laughs> las tres cosas. No, una cosa, una cosa, parella. Y, y a Juan de muy barato, ¿no? Sí, correcto. No, no, no, que se había ofrecido, no sé exacto, Sí, exacto, exacto. Es barato. Jo nacional, no tinc clar. Sona, de fet, sona per al Betis, Sara, que per cert, Pepe Mel ha sigut destituït i en les quinieles també està Juan de Ramos. Sí, correcte. Jo, jo traor nacional, ho tinc clar. Vale? 12 i 45, encara ens queda un quart d'hora per analitzar tot el que està passant al València Club de Futbol, eh, que no és poc. Ara, eh, en la tele estava entrant en la classificació a 7 punts ja de l'Europa League. De l'Europa League a 7 punts, que són els que te trau, entre d'altres, sí, l'Eibar. L'Eibar té 3 7 punts. 12 i 46, una pausa i tornem. Descubre un nuevo concepto del servicio de taxi. Hazte cliente de Taxis Valencia y disfruta del confort de nuestros vehículos con un servicio exclusivo, directo y personalizado en el que prima el trato con el cliente. Servicios especiales para empresas y amplia experiencia en transfer y actividades exclusivas. Llámanos al teléfono 962 055 044 y descubre todos nuestros servicios en www.taxisvalencia.net. Recuerda 962 055 044. Taxisvalencia.net. Cuando nos necesites, a donde quieras ir, siempre. Hola, soy Boro Contreras y vos espere toches caf de semana en la Vía Láctea, un programa de rock, pop, soul y mil ritmes mes Durante una hora repasaremos junts els millors moments de la música contemporánea, les seues historias anécdotas y els principales èxits que marcaren el segle XX. La Vía Láctea los domingos a las 10 y media de la mañana y también por la noche después de Sports 97 La Vía Láctea, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que se puede bailar, con Boro Contreras. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 47 en l'anàlisi del mm. que està passant i, com dèiem, a 7 punts ja de la Europa League, el València ha de començar ja, uh, sí o sí, a uh, posar eh, remei a la so. I el diumenge ve el Rayo, que també ve mm. amb l'aigua al coll, el conjunt de Paco Gémez, que la primera volta te va empatar a ser, per cert. Jo crec que no és mal rival el Rayo Vallecano per la forma de jugar que té, però un equip necessita com el, com el València. Altra cosa és que eh, Neville estudie esta setmana eh, al Rayo Vallecano i conega qui és qui és Paco Gémez, que respecte a lo que deia César sobre si Neville coneixia o no la Reial Societat, pues ni la coneix ell ni la coneix el seu germà. A partir d'ell tampoc sé, dins del club, qui, quina persona, que és una carència que també té l'equip, és la que eh, forma, es, doncs part, scouting, no? forma part d'aquest cos eh, tècnic per a, un tècnic que acaba d'arribar tindre eh, l'ascendència o la confiança per a dir-li, escolta, mm, la Reial Societat és això, això, això, això i això perquè ni, el, ni un germà ni l'altre evidentment evident, coneixen no. la realitat de la Lliga però perquè acaben d'arribar, no per altra cosa i encara mm. necessiten pues, eh, temps per a conèixer la realitat de la, de la Lliga. A mi m'agrada decidir si vos parlem del Rayo, però jo crec que avui mm, Neville i la Noeta eh, es veu greument perjudicat després de, de veure el partit de pegar-li voltes mm. per a lesió d'Enzo jo crec que la lesió d'Enzo Pérez avui al València li fa molt de mal crec que Enzo en el vestidor a Neville li fa molt de mal perquè estic convençut de que Enzo en el vestidor recordem que abandona molèstia en la primera part rep tractament de fisioteràpia en el vestidor i quan el Neville, cuento que el dia de l'Olympic de Helio i quan Neville li, li pregunta com estàs aquí li diu bien mister i, i Enzo no està bé peta i a partir d'ahí el tècnic ha de fer un canvi mm, después del cambio que acababa de hacer de per Percancelo. Que esta, es una otra que esta es una lectura del partido. Y me preguntar preguntarle a César o a Raúl, que son técnicos, ya una obsesión desde fa tres temporadas, cuatro no recorde, pero cuando un futbolista te una cartulina groga, desde fa unas temporadas a ara, automáticamente venía que ese futbolista el retira de la segunda parte, independientemente de lo que te pueda oferir o no, o independientemente si lo estás mal o no. con te plantes en cuatro drogas al final de la primera parte, ¿por ¿qué vas Ya, pero... pero... pues, Cancelo tengo una droga. Y Neville ha reconegut... La pregunta que tú vos ¿es es necesario que Cancelo en roda... Neville en roda premsa ha reconegut. Sí, sí, igual. ha, ha a Cancelo porque tenía por por la droga. Pero es que ha Orban, y Orban, el Orban de hoy en día está a un nivel muy inferior al de ante Cancelo i hi havia un futbolista en el camp que era Santi Mina que estava molt desencertat uh mhm. -huh. clar, aleshores jugar entrenador però és que ho hem dit al llarg de la retransmissió sí, vull dir, una opció era retirar a Mina posar a Cancelo en la seva banda com a interior per davant de Barragán i haver-te evitat el canvi d'Orban a partir d'ahí la pregunta per a Raúl o per a César què ocorre perquè jo crec que és algo modern, no? Vull dir, abans no corria, vull dir, abans un futbolista tenia una groga i els tècnics se la jugaven més que se la juguen ahora. Yo era poner un poco en la balanza eh, arriesgar con Cancelo eh, o sacar a Orban en un mal estado de forma. Es mm. decir, porque el otro día Orban contra Granada fue uno de los jugadores que más sufrió. Entonces era un poco poner. Mm. Yo, pues, a ver, claro, lo hemos mm. comentado durante la retransmisión. a toro pasado. Yo, yo personalmente hubiera continuado con Cancelo en el campo no, eh, no tiene por qué un jugador que lleva amarilla ser expulsado, es decir, no, no, no pasa nada. Yo tengo, tenía, es que es curioso, tenía un jugador en, Huracán que es San Julián, que tú conoces, César, ¿verdad? San Julián. Bueno, pues es un jugador que a los 10 primeros minutos del partido siempre tenía tarjeta amarilla y yo nunca lo cambiaba y, aguantaba hasta el final. Ah, no, lo han expulsado nunca, no sé. No tiene por qué eh, una tarjeta amarilla conllevar a expulsión. Además, si, si hablas con el jugador y le lo tranquilizas y le comentas la situación, que, que, reflexione, pues bueno, no, no tiene por qué. Eh, en definitiva, era poner sobre la balanza qué hago. Eh, ¿Arriesgo con Cancelo o, o pongo un jugador que no está, no está en un buen estado de forma? Y ha decidido por Orban bueno, después no le ha salido bien, pues son situaciones que en ese momento mm, tienes que tomar decisiones muy a corto plazo, muy rápidas, y él ha decidido por, por eso, bueno, pues, pues bien está. ¿Qué podemos decir? Es que para la banda de Orban arriben en dos gols de la Real Sociedad Sí, pero ¿Ya ha entrado No, no, César, sí, sí, sí, sí, sí estic... perquè, perquè, oh, sí, perquè... Però parlem del canvi en el descans. Evidentment, els centrals estan molt desencertats, César, clar que estan molt desencertats. I jo crec que a Mustafi l'hem encombrat, vull dir, Mustafi no és Otamendi, i Mustafi encara és molt jove, i Mustafi no té la jerarquia, per a mi, encara com per a dirigir la defensa del Valencià. I se precipita i pren decisions errades. Però és que parlàvem del canvi, i a més hem de tenir en compte una cosa, Rodrigo de Pol arriba mal, molt mal de gasolina al tram final del partit i Neville el manté i Rodrigo de Paul és un futbolista que en defensa no treballa que és algo mm, que després perjudica el lateral i avui s'ajunta tot que Orban defensava eh, la banda esquerra i que davant ja tenia un interior mm, que cap arrere no va i que a més no tenia gasolina i els dos gols de la Real pues, han arribat per aquesta banda Sí, però bueno, jo, jo a mi m'ha estat el canvi jo si el canvi de posició jo no, bueno, parlant ara del passat jo he agafat la banda contrària, clar. clar. però bueno, eh, agafant no, però jo a les gols no li dono la culpa a Orban que s'ho mira la defensa, dos centrals que s'ho miren vale? i després el, el, central es mira cara al porter i li, li diu era teu Balote, el baló és teu és del central tota la vida, no del porter el primer gol, uh mhm. -huh. un problema estàs defendent i el segon pues, doncs, quan hi ha un centre no n'hi ha sola ni res n'hi ha que marcar, no n'hi ha que rematar i mos ha rematat entre dos de nosaltres doncs no mirem allà i mirem a, a, a, als que dins l'àrea que, que seran, seran mitjans, encara diria seran mitjans. los goles son un poco cuestión de todo el equipo. Creo que eh, si optas por jugar de esta manera, eh, eh, asumes que tus jugadores se van a quedar descolgados y no van a poder ayudar a tu lateral. como comenta Salva, De Paul no ha podido ayudar a Orban. Orban se ha visto superado. El medio centro tampoco ha llevado la ayuda. Y luego en el centro, no sé si os habéis fijado, eh, no está ni, en el centro de, O sea, no está ni en el, no está, no está. No está, o sea, decir, y el lateral contrario, Barragán, no cierra. Quiero decir, no es una cuestión del central o del lateral es que ha fallado todo en conjunto. O sea, si tú optas por jugar de esta manera, tienes que tener muy claro que hay, tiene que haber unas vigilancias, unas ayudas a los laterales, unos marcajes dentro, no sé, pero, una serie de cosas. Pero Raúl, mira, Pero si tú eres un buen equipo y tú defiendes bien, centra las veces que te dé la gana. Tú, el Atlético Madrid y, perdón, eh, y, y Jiménez y Godín. Que sí, que sí, que sí, Tú, puedes entrar de botes que el dolor la gana. Ja No, no, no tenen ajuda laterals, dona igual, es defenen bé. Hi ha que defendre bé. Sí. El problema és que no estem defenent bé. Vull dir, tu senta com vulguis, que jo def si jo defen bé, si tu tens que rematar, te, te la tens que jugar. Doncs el demà Mata mos ha rematat molt fàcil les dues vegades. Jo, molt bé, que el lateral me centre, que no m'ajuda, conforme? no. <coughs> Però entonces, eh, eh, si no centre, per què vull que porter? Si no van a rematar-me mai, que no, jo sense porter. No, no, perdona, se cometen errors, però n'hi ha sempre hi ha gent en jerarquia que les té que salvar. I mai no tenim la jerarquia, no tenim, no, no, mos costa molt defendre, ¿de Por eso nos llevan al análisis y entendemos que nos falta un buen defensa central que esté eh, eh, en la ayuda con Mustafi y ese centro lo mm. consiga <coughs> lo consiga eh, defender bien si a dos, dos centros de área i ha rematat a Guadalgut sí, sí. Eh? Sí, sí, una facilidad eh, tremenda. Com dèiem, eh, en 3 minuts, eh, Jonatas, que no havia fet un, eh, un, havia fet, perdó, un gol de tota la lliga, t'ha fet dos en 3 minuts. És, és que sí, Xina. És que, és que sí, Xina. Eh, però... Tu en el primer gol, César, li, li, li lleves responsabilitat a, a Jaume. Jo sí, per mi, la, per mi és de Mustafi. Uh -huh. Jo crec que Jaume erra per intentar arribar a un valor que no és d'ell. Sí. Passar, passar les dues coses. Exacto. Es que, es que, perquè veu que no hi ha ningú ahí i diu, vaig a eixir. No arriba, i l'altre l'empenta no, a soles. No és mia, però... Però tinc canal. Salgo i, i, no l'ago I això posa el, la errada el o el que no arriba el porter foc, posa el focus sobre ell. Exacte. Però, en efecte, jo estic d'acord una miqueta en, en, en els dos. César, perdona, t'havia tallat. No, no, jo per mi és tot... Per mi, jo intenta agarrar un valor que és impossible, eh? És impossible tallar aquest valor. Com per, ella es tira de desesperar, però el central té que tallar aquest valor. Guanyi. el central, per mi està mal perfilat el central sí. per treure el bola és, és un bonic. també, també costant a la seva porteria és molt complicat a se algo i després mires el porter, no, no tens que mirar-lo tens que treure tu i segons no tens que deixar passar tens que atacar tu al baló ese el problema és que eh, és susto muerte, vull dir, si no et jugues estos centrals qui te va a jugar? No, no, no, no. Vull dir, eh, Bezo avui ha quedat fora de la convocatòria eh, i Aderlan Santos quan juga... No, pues... que tens un problema de centrals molt greu, Manolo. L'altre de la retransmissió davant el Granada eh, ho van comentar, va jugar... Guanyant 4-0, digueren que el més fluix, Raúl, te'n sí, sí, recordes? Sí, la defensa, tot, tot, tot. I, i en els centrals, i és de veres, i a més Mustafi, que dius, és el meu millor central, avui reapareixia Tornea digo dir y es un futbolista que encara no te la jerarquía suficiente para liderar la defensa de Pero ya, Salva, perdón, ya no solo en situaciones defensivas, eh, con el balón, hoy mm. venía eh, Jonatas a defender la, salida de balón y de los dos centrales ninguno se atrevía a, tener, a generar superioridad con conducciones, con, unas, con buenos pases. No, Adenur continuamente buscando en largo, en decisiones malas, es decir, eh, falta, falta un jugador ahí que, te dé más seguridad en todos los aspectos. pues amb tot això, senyors, la gran pregunta és, perquè molta gent ja comença a fer-se-la, eh, teniu por de que això continue, eh, vull dir, de que l'equip se posi en una situació complicada? No. Perquè eh, que també està demostrant aquest equip és que no té caràcter, eh? Vull dir, en mateix futbol, jo dia abans, que vivien molt com des darrere de la impopularitat en uno, ara no han pegat el pas endavant. I aquest equip, baixar al fang i partir-se a la cara per eixir del fang, a mi me costa veure-lo, eh? Bueno, esta setmana hemos bé el Rayo. Mm. Vale? Eh, eh, si tu jugues al ritme del Rayo és molt difícil guanyar-li, eh? Correcte, tens que guanyar, tens que jugar fonamentalment al teu ritme. Exacte, és el teu ritme, el teu partit, altres coses. Si tu jugues al tran tranco, conforme un avui contra el Rayo, pues si el passa com a Granada, que té la fetida que tens, de dos penaltis li pots fer 3 o 4 gols. Però si no, te pot passar com el dia de les Palmes. Correcte. Que s'atraguen aquests equipos, eh? Mm. Cuidao, eh? Que te marquen. És un equip que que juga, que juga, va jugant, no perd el valor, comença a jugar, i entres a la seva forma de, de jugar, com, com va passar amb les palmes. Va caure a la seva red i després mos va, va adormilar i, i va ser impossible... Eh, eh. doncs, cuidado con el Rayo, que el Rayo és, que és complicat. Si tu li canvies el seu ritme, li pots guanyar. Si no el seu ritme, és complicat. Eh? Molt complicat. Fins demà. Adéu, Manolo. Que continuarem perquè la cosa està com per a parlar-hi molt. Senyors, ho deixem a 6 5 i mitja remissió del programa a les 3 eh, més quart demà al Murciela quan levant de televisió Vicent Sempere. Nosaltres des de la ràdio tornem a partir de les 11 i mitja. Acaba Esport 97. Comença la nit. Gràcies, adéu i fins demà. Confiando en que nos diga, mira chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya. Benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la Via Làctea.